Nerv incitita cun vivado sub stresso. Problemoi en la laboreio, cae aliai malfacilagioi, povas influi la humoron de aliai homoi, cae tiel ancau la conduton rilate al aliai. Ciel studagio nun montras, stresso en la ciutago conducas tamen ancau al tio, che negativa conduto maniero de cun vivanto aperas a parte e dum positiva e flancoi shine paligias ia estas multae chargigioi de la efficoi de la pandemio gis la actualae pres altijoi. se aldonigios ancora o stresso en da laboro cae persona i problemoi tio tiam povas influi ne nur la propran humoron, sed ancao la rilatoin al aliai homoi. Che mal vivo circunstanzoi povas efici tiel, kiel hom paroi rilatas inter si, tion iam montris pli fruai studagioi. Tiel exemple stresso, kiu originas de exter la rilato, inter la partneroi estas ofte transdonata al la rilato. cio conducas al tio, che la contentezzo pri la rilato mal crescas. Stresso exter la rilato povas tamen ancau conduci al tio, che negativae agoi de la convivanto estas perceptatae ciel pli fortai, exemple mal respecto, mal bon humoro, nefidindezzo, cae malpacienzo. Tion montras studajo de usona esplorista teamo, kiu nun estis publicigita in faca giornalo. Apenau octec malsamsexai freshege exigintai paroi, plenigis por la studo, dum dec tagoi, ciu vespere demandilon. En gi, ili documentis, cae sian propran conduton, cae tiun de la convivanto. Tiam la e plenigis ancau demandilon, en ciu ili rapportis pri malfacilai eventoi en sia vivo. Personoi, ciui rapportis pri stressae viv eventoi exter la propra conviva rilato, kiel exemple pri problemoi en la laboreio, pli ofte rimarkis, ciam ilia convivanto condutis mal respecte, diras autorino de la studajo de la Universitato de Texaso en Austin. Unu solas treso chargita tago, tamen ne sufficias, por directi la attenton alla negativa conduto de la convivanto. Se tamen malfacilae vivo circunstanzoi dauras pli longe, tio povas causi sciovigion de la focuso. Nerv incitae conduto manieroi, ciui alicase estas pretervidatai, nun sciovigas en centron de attento. Ec se la amata homo tutte ne culpas pri la causoi de la stresso. Che la resultoi estis ec tiel clarai en specimeno de fresciae geezigintoi, Tio montras kiel fortai povas esti la efficoe de stresso. Dum dauras la faso de nupta felicio, la paro in normal case concentrigas aparte forte pri la positiva conduto de la alia, cae pretervidas negativa in flancoin, diras la autorino. Seque oni volas prilumigi la effecton, ancauce paroi ciui estas iam pli longe geedzigintai. Por multai homoi, la lastai iaroi estis malfacilai, cae la stresso de la pandemio ancora post efficas. Se la stresso directas la attenton al negativa conduto de la convivanto, tio povas chargi la rilaton al done. Sed ancause homoi, ciui trovigas sub stresso, attentas pli forte pri nerv incitae etsoe, tiel la esplor resultoi indicas che la positiva conduto de la convivanto estas almenau perceptata.